palīdzēt vai kalpot. Lietosim uzmanīgi vārdu palīdzība. Labāk izmantosim vārdu kalpošana. Kalpojot, esam pazemīgi, bet jūtot, ka izpalīdzam, priekšplānā nāk lepnums, iedomība un ego. Palīdzot, jūtam, ka spējam vairāk par citiem, bet saņemot palīdzību mums šķiet, ka spējam mazāk. Palīdzībā patvērusies pārākuma un mazvērtības sajūta. Taču kalpojot no visas sirds, lepnumam nav vietas, jo nav pārākuma sajūtas. Mēs jūtam, ka kalpojam visaugstākajam citos un kalpojot ļaujam citiem izjust visaugstākā klātbūtni sevī. Patiesa kalpošana ir vienota ar pazemību un var rasties vienīgi patiesā un pastāvīgā tiecībā. Ja vēlamies dzīvot pasaulē un strādāt tās labā, tad mums ir vajadzīga nesautīga kalpošana. Mums dāvāta zelta iespēja kalpot citiem. Par to mums jābūt pateicīgiem Dievam.